Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ է Ծովինար Գրիգորյանը։ Բարեկամներ, նոր ուսումնական տարվան ընթառաջ Մայրաքաղաք ծրագիրը զրույցի է հրավիրել քաղաքապետարանի աշտակազմի կրթության եւ սպորտի բաժնի պետ Կարլեն Մարկարյանին։ Արոն Մարգարյան ընդամենը մի քանի օր է մնացել նոր ուսումնական տարվան, ինչպես է նախապատրաստվել մայրաքաղաքը 2015-2016 ուսումնական տարվան։ Բաժինը եւ քաղաքապետարանը սկսում են նախապատրաստական աշխատանքները կազմակերպել դեռևս անցած ուսումնական տարվա ուսումնական պարապմունքներն ավարտելուց հետո։ Ամառային շրջանում իմի է բերվում անցած ուսումնականի արդյունքները, կան խաննաշվում նորի խնդիրները, անելիքները։ Ամեն աշխատատար process-ը, որ այս ժամանակահատվածում պահանջում է դպրոցներից ու բաժնից, քաղաքապետարանից, ուսումնական շենքերի շինությունների նախապատրաստումն է նոր ուսումնականին։ Սկսած շենքային պայմաններ, ջառուցման համակարգով եւ այլ մնացած հանգամանքներով։ Այսօրվա դրությամբ բոլոր դպրոցներում ընթացիկ վերան վերանորոգման աշխատանքները հասցված են իրենց ավարտին։ Թե դե ասենք 100%-յա շենքային պայմանները բարելավված են, ասեի ոչ, որտեղ հատկացված գումարները բավարարում է մինիմալ պահանջները, այնուամենայնիվ վերջի տարիների ընթացիկ վերանորոգումները մեզ հնարավորություն է տալիս, որ որոշակիորեն բարելավված լինի դպրոցների շենքային պայմանները։ Ջերմային տնտեսություն ստացած է իր հանրականները քաղաքապետի կողմից որպեսի պատրաստի կազմակերպվի, իսկ դպրոցներից մեկը համար 12 դպրոցը ջառուցումը կազմակերպում է վառելափայտի միջոցով մեր կողմից վառելափայտն արդեն մթերված է, պայստավորված է, այսինքն նոր ուսումնականին սկսել ենք ոչ միայն շենքային պայմաններով, այլ նաև ձմեռային շրջանի համար տարվող աշխատանքներով։ Ամառային շրջանում կազմակերպվել է կադրերի վերապատրաստման դասընթացներ։ Նրանցից մի մասը ենթարկվել են ատեստավորման, այդ փուլը եւս ավարտված է։ Առանձին դպրոցներում կադրային պահանջարկը բավարարելու համար հաշվի առնելով, որ գործող կարգի համաձայն հայտարարվում է թափուր տեղերի համար մրցույթներ, նման մրցույթներ հայտարարված է եղել եւ մրցույթների փուլերը կայացել են, ընտրվել են ուսուցիչները, ովքեր սեպտեմբերի 1-ին պիտի մտնեն դասարան։ Այս պահի դրությամբ որոշ առարկաներից համար 4 դպրոցի համար եւ համար 1 դպրոցի համար քիմիա, կենսաբանություն ուսուցչություն ռուսաց լեզու առարկաներից ֆիզիկայի եւ ֆրանսերեն լեզվի ուսուցիչների համար այս երկու օրը կկազմակերպվի մրցույթ եւ սեպտեմբերի 1-ից նրանք եւս կմտնեն դպրոցները մասնագետի պահանջարկ չեն ունենալ։ Դպրոցները որոշակիորեն վերջին տարիներին սիստեմատիկաբար հարստացվում է նրանց ուսումնանյութական բազան։ Նկատի ունենալով առաջին անհրաժեշտ параգանները, կարելի ասել չկա մայրաքաղաքի դպրոց, որը աշակերտական նստարանի, պահարանի, սեղանի, աթոռի կարիքը զգացվի կամ կահավորված չեն նրանց ակումները եւ այլ եւ այլ։ Համարյա հարցը լուծված է։ Որոշակիորեն խնդիրներ ունենք լաբորատորիաներում քիմիական նյութի նյութերի, որովհետև նրանք պահանջում են ժամկետներ, առանձին նյութեր արդեն ժամկետանց են, նրանց լրացման անհրաժեշտություն կա։ Դասագրքերի մասով որոշակի քանակությամբ արդեն նախարարությունը ստացել է եւ մինչ ամսի 1-ը այդ դասագրքերը մենք կստանանք կհասցնենք դպրոցները։ Կոմպլեկտավորումները դպրոցներում կատարված են առաջին դասարանների նախապատրաստական խմբերի, ասենք, որ տարին ռեկորդային այն տեսակետից, որ ոչ մի ժամանակ առաջի դասարանում 1000-ի սահմանակիցը չեն կանցել իդ պատերազմյան տարիներին։ Այս տարի արդեն 1000-ի սահմանակիցը անցած է, մոտորապես 1000 1030-ի սահմանում ունենք առաջին դասարանցիներ, որը որոշակյորեն եւ մտահոգությունը եւ ուրախությունը, ուրախություն, որ թիվը անչափ մեծացել է, մտահոգություն, որ որոշակի գրենական պիտույքներ, դասագրքեր արդեն բավականին մեծ թվով է անհրաժեշտ։ Մանկավարժական կոլեկտիվները այս օրերին իմի են բերում իրենց աշխատանքները, կայանում են մանկավարժական խորհրդի նիստեր, որտեղ կատարվում են նախնական դասաբաշխումները, կոմպլեկտավորումներն է կատարում դասարանների, որպես Որպեսզի սեպտեմբերի 1-ին կազմ պատրաստ դպրոցները սկսեն իրենց աշխատանքները։ Առաջին օրը կսկսվեն հատուկ հանդիսավոր արարողությամբ խաղաղության դասեր կկազմակերպվեն նվիրված անկախության օրվան, նվիրված գիտելիքների օրվան, Անցած փետրվարին, երբ քաղաքապետը հաշվետվություն էր տալիս 2014 թվականին քաղաքապետարանի գործունեության մասին, դուք հարց բարձրացրիք, որ անհրաժեշտ է Կրկժանում ունենալ գոնե տարական դպրոց։ Ինչ է արվել այդ ուղությամբ։ Կրկժանցիները դարձյալ պիտի հաճախեն 9-րդ դպրոց Նախկինում իսկապես կրկժանում եղել է դպրոց տարակը։ Այսօր ոչ միայն կրկժանում, այլ ընդհանրապես ինչպես նախադպրոցական, այնպես էլ հանրակրթական դպրոցների աշխարհագրության ընդլայնման հարց կա։ Ոչ միայն Կրկժան թաղամասում, այլ նաև Արեշ թաղամասում։ Սրանք այն թաղամասերն են, որ որոշակյորեն կտրված են քաղաքից եւ առաջին դասարանցիների համար, ինչու՞ չէ նաև նրանց ծնողների համար դպրոց բերել, տանելը որոշակի դժվարությունների հետ է կախված։ Աշխատանքներ տարվում են, բայց մոտ ժամանակներս այդ ուղղությամբ շոշափելի հաջողություններ դեռ չեմ տեսնում։ Մանկապարտեզների առումով կարծում եմ առաջընթաց կա։ Երևի Բաղարամյան փողոցում մանկապարտեզը կսկսի գործել նոր ուսումնական տարում, դրան շատ են սպասում։ Մայրաքաղաքի քրթական համակարգի առաջին ամենամեծ խնդրային հարցը նախադպրոցական կրթության հարցն է։ Այսօրվա ծնողը խորապես է գիտակցում նախակրթարանի դերը նշանակությունը, գիտակցում այն իմաստով, որ երեխային դպրոց բերելու համար անպայման պիտի անցնի այդ օղակով, դրանով պատրաստ լինի դպրոցին անցած տարին բեղմնավոր էր այս տեսակետից։ Բացվեց մեկ մանկապարտեզ Հայկավան թաղամասում, մեկ խմբանոց 40 երեխայի ընդգրկմամբ, բայց ավելացնեմ, որ տարածքում եւս կառուցվում է երկու խմբի համար շենք շինություն եւ հուսանք, որ մոտ ժամանակներս որոշակիորեն կլուծվի այդ տարածքի ծնողների խնդրեմը։ Մոտ 100-120 երեխաներ հնարավորություն կունենան 40-ի փոխարեն հաճախել այդ մանկապարտեզ։ Երևի մինչ սեպտեմբերի 1-ը, միգուցե եւ սեպտեմբերի 1-ին, իր դռները կբացի նաեւ Սարոյան փողոցում բազմահարկ շենքի առաջի հարկում մանկապարտեզը 3 խմբի համար 100-ից ավել երեխաներ կընդգրկվեն այդ մանկապարտեզում Բաղրամյան փողոցում համար 4 դպրոցի հարևանությամբ կառուցվող մանկապարտեզը, որտեղ շինարարական աշխատանքները մոտ ժամանակներս կհասնեն ավարտին, երկու խմբի համար այդել կգործի, այսինքն ֆինանսական տարվա ընթացքում մայրաքաղաքում 3 անում մանկապարտ է սկավելանաթվով։ Ճիշտ է, խմբերի քանակով քիչ են, բայց հույս ունենք, որ նման աճը եւս ժամանակի ընթացքում հարցը իսպար կհանվի։ Դա երևի տարիներ պահանջի, այդքան էլ շուտ չի լինի։ Համար 6, համար 11, նախկին համար 4 մանկապարտեզի տարածքներում պիտի կառուցվեն մանկապարտեզներ, հարցը ինձ թվում է արդեն այն ժամանակ լուծում ստացել։ Մի մտահոգող հարց եւս վերջին տարիներ ինչ ասեմ տասնամյակներին ֆիզիկա, քիմիա առարկաների հանդեպ կարծես աշակերտների հետաքրքրությունը մարել էր։ Իսկ հայտնի է, որ մայրաքաղաքում մինչև շարժումը, մինչև պատերազմը բավականին լավ ցուցանիշներ կային այդ առարկաների գծով պատճառների մեջ չխորանանք, ինչ է արվում երեխաների մեջ սեր արտնացնելու այդ առարկաների հանդեպ եւ գուցե պատճառներից մեկն այն է, որ մանկավարժները չեն հետաքրքրություն առաջացնում կամ դուք նշում եք, որ համապատասխան նյութեր չկան փորձ անելու առարկաները մատուցվում են, նյութը մատուցվում է տեսականորեն եւ գործնական պարապմունքները քիչ է։ Նշել, որ վերջին տարիներին բնագիտական առարկաների ցիկլից հաջողություն լուծումներ չկան։ Ես ամբողջությամբ չէի ընդունի, ճիշտ այդ հարցը մտահոգիչ է։ Բոլոր ժամանակներում բնագիտական առարկաների հաջողություններն այդքան շոշափելի չեն եղել, որ ասենք այսօր ինչ որտեղ հետ են նահանջում։ Այս բնագավառում եւս ունենք հաջողություններ։ Մեր ֆիզմատ դպրոցից երեխաներ ունենք, որոնք ֆիզիկայից, մաթեմատիկայից, ինչու՞ չէ նաեւ առանձին դպրոցներից կենսաբանությունից երեխաները Երևանյան փուլերում օլիմպիադաների արժանացել են պատվոգրերի, դիպլոմների, բայց այն, որ ասենք արդյունքները բավարարում են մեզ ձեզ հասարակության ինչու՞ չէ նաև ամբողջությամբ վերծրած մեր իշխանությանը, կարելի ասել ոչ։ Այստեղ անելիքները շատ են։ Անելիքները շատ են երկողմանի եւ դպրոցների մասով, ուսուցիչների մասով, որտեղ վերջապես երեխայի մոտ սեր ստեղծելը այդ առարկաների նկատմամբ որոշակի մասնագիտական վարպետություն է պահանջում եւ ինչու՞ չէ նաեւ զարգացնելը առավել եւս մեծ վարպետություն, իսկ խթանելու համար պետք է հասարակությունը, ծնողը եւ ընդհանրապես բոլոր գործոնները միաժամանակյա գործեն, որպեսզի հնարավոր լինի շոշափել գտնելի արդյունքներ արձանագրել։ Բաշնի ուշադրության կենտրոնում, համակարգի ուշադրության կենտրոնում է միշտ եղել մնում բնագիտական առարկաների նկատմամբ մեր երեխաների խոր կայուն գիտելիքներ ստանալու հարցը։ Միգուցե եւ այդ է պատճառը, որ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում այս առարկաներից քիչ են։ Մանկավարժական ֆակուլտետներում շատ քիչ դիմորդներ կան քիչ դիմորդների, ոչ բարձր խոր գիտելիքներով դիմորդների դիմելը բացաբար է անդրադառնում համակարգը որակյալ կադրերով ապահովելու հարցում։ Վերջապես, եթե բուհու տնվողը չունի խոր գիտելիքներ, բարձ է բուհում ստանում է որոշակի գիտելիքներ, բայց չի կարող այն դերը կատարել, ինչ որ եթե նա միջնակարգն ավարտեր բնագիտական խորը գիտելիքներով, խորացներ բուհում ու լծվեր կրթական համակարգին, այժմ մանկավարժական հարուստ գիտելիքներով մենք բազակ ունենայինք։ Այստեղ եւս կա պատճառ։ Այսօր մեր բնագիտական խոր գիտելիքներ ունեցող երեխաները տարվում են, չգիտեմ, ծնողների, հասարակության թե ժամանակի պահանջով մոդայիկ որոշ մասնագիտություններով մանկավարժական մասնագիտությունները հետին պլան է մղված։ Ուրեմն եւ համակարգը չի լարացվում խորիմաց մասնագետներով, սա իր բացական դերը ունի այսօր կունենա վաղը, այնքան ժամանակ, մինչև որ համակարգ մտնեն առարկային խորը դիրապետող մասնագետները։ Ավագ դպրոցների գոյությունը այս առումով որոշակի առաջընթաց ապահովել է, չէ՞ որ ավագ դպրոցներում ընտրվում են ըստ պահանջի այնպիսի մասնագետներ, ովքեր իսկապես դիրապետում են իրենց առարկային։ Մեր կարծիքն այն էր, որ ավագ դպրոցները շատ հարցեր կլուծեին, որոշակի հարցեր լուծել են, բայց մանկավարժական կադրերով ապահով ապահովելու հարցում կարծես այստեղ այնքան է մեծ տեղաշարժ չի կատարվել, որտեղ լավագույն գիտելիքներով ավարտողները կրկնում եմ շարունակում են մոդայիկ մասնագիտությունների հետևից շարժվել։ Բայց չպիտի մենք դրանով ասենք վերջ, մենք ուրախանում ենք, երբ համակարգ է մտնում բանիմաց, մի բնագիտական ցիկլի որևէ մասնագետ, ինչու՞ չէ նաև բուհե դեմում մեր լավագույն շրջանավարտները տարեկան մի քանի հոգի անգամ այդ համակարգ համալրելով մենք հասենք որոշակի հաջողության ձեր շնորհավորանքը նոր ուսումնական տարվա արդիվ ուսուցիչներին, մանկավարժներին, աշակերտներին, առաջին դասարանցիներին ու նրանց ծնողներին։ Ուզում եմ իմ խորին ու սրտան շնորհավորանքը բերել մեր բոլոր երեխաներին, առավել եւս առաջին դասարանցիներին, որոնց համար այս ուսումնականը ուսումնական կյանքի սկիզբն է։ Սեպտեմբերյան առաջի զանգը նրանց ուսումնառության առաջի զանգն է։ Կամենամ ինչպես առաջի դասարանցիներին, այնպես է մեր բոլոր դպրոցականներին բեղմնավոր աշխատանք, ստեղծագործ աշխատանք, կամենամ, որ նրանք լծվեն կրթական գործին այնպիսի նվիրումով, որ ստանա խոր կայուն գիտելիքներ։ Շնորհավորում եմ մեր բոլոր ուսուցիչներին կամենում նվիրում, անմնացորդ նվիրում իրենց վեհ մանկավարժական գործին։ Ինչու՞ չէ նաև շնորհավորում եմ մեր հասարակությանը եւ սեպտեմբերի 1-ի եւ սեպտեմբերի 2-ի արդիվ կամենում խաղաղություն Արցախական հողի նախագծին եւ որպեսզի մենք շարունակենք բոլորով միասին աշխատել ստեղծագործաբար հիշեցնեմ, զրուցակիցս քաղաքապետարանի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի բաժնի պետ Կարլեն Մարկարյանն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ ծանոթանանք, թե ինչի մասին է գրում Ստեփանակերտ թերթը վերջին համարում։ Թերթը հաղորդում է, որ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը Ղարաբաղ Տելեկոմ Փակ Բաշնիտիրական ընկերության փայատիրոջ ներկայացուցիչ Ռալֆ Գիրիկյանի հետ այցելել է Ստեփանակերտի Թումո կենտրոն եւ ծանոթացել այնտեղ ընթացող շինարարական աշխատանքներին։ Շենքի վերակառուցման համար Ղարաբաղ Տելեկոմը հատկացրել է շուրջ 150 միլիոն դրամ։ Սարքավորումները ձեռք կբերվեն հայ բարեգործական ընդհանուր միության կողմից։ Ուսումնական կենտրոնը շահագործման կհանձնվի սեպտեմբերին։ Այստեղ կարող են հաճախել 7-ից 17 տարեկան ավելի քան 500 երեխաներ մեր հանրապետության տարբեր բնակավայրերից։ Սեպտեմբերի 2-ի ԼՂ հրճակման օրվա տոնակատարությունների կազմակերպման եւ անցկացման քաղաքային հանձնաժողովի նախագահ փոխքաղաքապետ Արմեն Հակոբյանը թերթին հայտնել է, որ տոնին ընթരാճ նախապատրաստական աշխատանքներ են կատարվում։ Բարեկարգվում է հուշահամալիրի տարածքը, փոսային նորոգումներ են իրականացվում կենտրոնական փողոցներում, լվացվում են հուշարձանները, հատուկ խնամք է տարվում կանաչ գոտիների նկատմամբ։ Մշակութային եւ կրթական օջախներում անցկացվելու են հանդիսություններ։ Ուսումնական հաստատություններում առաջին դասը ավանդույթի համաձայն նվիրվելու է ԼՂ հրճակման տարեդարձին։ Մշակույթի քաղաքային տունը մայրաքաղաքի տարբեր մասերում համերգներ է տալու։ Նախատեսվում են նաեւ մարզական միջոցառումներ։ Ըստ քաղաքապետարանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի բաժնի պետ Էդգար Ավանեսյանի տեղեկատվության, Գրիգոր Լուսավորչի փողոցի արտաքին լուսավորման ցանցը վերակառուցվել է։ Տեղադրվել է 9 հենասյուն եւ 22 լուսատու։ Ծովակալ Իսակովի եւ Տիգրան Մեծի փողոցների արտաքին լուսավորման ցանցի կապիտալ վերակառուցման նախագծանախաշվային փաստաթղթերը պատվիրված են։ Դրանք միջև տարեվերջ պատրաստ կլինեն։ Սանմակրում համայնքային ոչ առևտրային գազམ་ակերպության տնորեն Ալեքսեյ Սիրյանյանի տեղեկատվությամբ ընթացիկ տարում հիմնարկությունը ձեռք է բերել 100 հատ աղբարկղ։ Դրանց մի մասը տեղադրվել է նոր կառուցված եւ նոր վերանորոգված աղբահարթակներում։ Ծայրամասային կրկժան թղամասում 3-ի փոխարեն այժմ կա 5 աղբահարթակ երկուական աղբարկղերով։ Այս կառույցը զբաղվում է եւ թափարող շների ոչնչացմամբ։ Ամենամիս 20-ից 25 թափարող շուն է ոչնչացվում։ Ստեփանակերտը ընդարձակ հաղորդագրություններ է տպագրել Դավիթ Բաբայանի հայկական լեռնաշխարի տեղն ու դերը Աստվածաշնչյան աշխարհակղական մեջ, Լևոն Ադյանի անձրևից հետո եւ Նելի Ավակովա Գրիգորյանի Ղարաբաղ Բոլь и память գրքերի շնորհանդեսների վերաբերյալ։ Ստեփանակերտի պատկերասրահում բացվել է Լիբանանահայ լուսանկարիչ Գաբրիել Փանոսյանի Լույսը խավարի մեջ խորագրով абստրակտ լուսանկարների ցուցահանդեսը։ Հեղինակն այն նվիրել է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Գաբրիել Փանոսյանն արդեն 10 տարի է մշտապես բնակվում է Հայաստանում։ Ստեղծագործում են մեր ընթերցողները խորագրի ներքո Ստեփանակերտը տպագրել է Գուրգեն Հայրապետյանի բանաստեղծություններից։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2015 թվականի օգոստոսի 28-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժող Նադեժդա Դոլուխանյան։